بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él. El viviente, que nunca muere. El sustentador de toda la creación. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل Él es quien te ha revelado el libro el Corán con la verdad, oh Muhammad, confirmando los libros que lo precedieron, y quien reveló la Torá y el Evangelio. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام los cuales fueron con anterioridad una guía para los hombres y él es quien ha revelado todo aquello que distingue la verdad de la falsedad en verdad quienes rechazan las revelaciones de Alá tendrán un severo castigo y Alá es poderoso capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء Nada de lo que hay en la tierra y en el cielo puede escaparse al conocimiento de Allah. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم Él es quien les da la forma que quiere en el vientre materno. No hay ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto él, el poderoso, el sabio. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب Él es quien te ha revelado el libro, oh Muhammad. En él hay leyes claras que son la base del libro. y otras que aceptan diferentes interpretaciones. Aquellos cuyos corazones se desvían de la verdad siguen las que admiten distintas interpretaciones con el fin de sembrar dudas y divergencias entre la gente y darles el significado que ellos desean. Sin embargo, solo Alá conoce su verdadera interpretación. Mas quienes tienen un conocimiento profundo dicen: Creemos en él, el Corán. Todo él procede de nuestro Señor. Pero solo reflexionan los hombres de buen juicio. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Y dicen, Señor, no dejes que nuestros corazones se desvíen después de habernos guiado y concédenos tu misericordia. Ciertamente, tú eres quien concede lo que quiere, a quien quiere sin límite alguno. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد Señor, tú eres quien reunirás a todos los hombres el día sobre el cual no hay duda para juzgarlos. En verdad, Alá no incumple sus promesas. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار A quienes rechazan la verdad, de nada les servirá sus bienes ni sus hijos frente a Alá. Y esos serán el combustible del fuego. كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب Su comportamiento es similar al del faraón y al de otros incrédulos que lo precedieron. desmintieron los signos de Alá y él los castigó por sus pecados y Alá es severo en el castigo Diles, oh Muhammad, a quienes rechazan la verdad, que serán vencidos y conducidos juntos hacia el infierno.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 Una de ellas, la del profeta y sus seguidores, luchaba por la causa de Allah, mientras que la otra, formada por los incrédulos de la Meca, vio con sus propios ojos que los creyentes los doblaban en número, a pesar de que su número era en realidad muy inferior al de ellos. Y Allah fortalece con su ayuda a quien quiere. Ciertamente, En esto hay una lección para los dotados de clarividencia. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب A los hombres se les ha embellecido el amor por lo que desean. Las mujeres, los hijos varones, grandes cantidades de oro y plata, los caballos de pura raza, los ganados y las tierras de cultivo. Todos ellos son placeres efímeros de esta vida mas Alá posee junto a él un buen lugar de retorno y la mejor recompensa el paraíso قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد Di, oh Muhammad, a la gente ¿Quieren que les informe de algo mejor que eso, los bienes terrenales? Quienes teman a su Señor tendrán junto a él jardines por los cuales corren ríos y donde vivirán eternamente y tendrán esposas purificadas y la complacencia de Alá. Y Alá ve todo lo que hacen sus siervos. yaquluna rabbana ربنا amanna faghfir فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Quienes dicen Señor hemos creído en ti en tu libro y en tu mensajero perdona pues nuestros pecados y protégenos del castigo del fuego الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار Esos son los pacientes, los sinceros en la fe y en sus acciones, los obedientes que cumplen todo lo que Alá les ordena sometiéndose a su voluntad, los caritativos y quienes piden perdón a Alá antes del amanecer. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم Allah da testimonio, así como los ángeles y quienes han sido dotados de conocimiento, de que no hay más divinidad verdadera que él y de que actúa con justicia.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 árabes no se someterán ustedes también aceptando el islam si se someten aceptando el islam estarán en el buen camino pero si le dan la espalda rendirán cuentas a Alá por ello. Y a ti solo te corresponde transmitirles el mensaje de Alá. Y Alá ve todo lo que hacen sus siervos. ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم A quienes no creen en las pruebas y a leyes de Allah y matan a los profetas sin derecho alguno y matan a quienes luchan por la justicia entre los hombres.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 Y no obstante, un grupo de ellos le da la espalda oponiéndose a él. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون Eso se debe a que dicen, el fuego del infierno no nos tocará salvo por unos días contados y se dejan engañar por lo que ellos mismos han inventado acerca de su religión فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ¿Y cuál será su situación cuando los reunamos para ser juzgados el día sobre el cual no hay duda el día de la resurrección y cada uno sea plenamente retribuido según las acciones que realizó y nadie será tratado injustamente اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير Di, oh Alá, dueño del poder supremo, concedes el poder a quien quieres y se lo arrebatas a quien quieres exaltas a quien quieres y humillas a quien quieres el bien está en tus manos tú eres todopoderoso تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Haces que la noche penetre en el día y el día en la noche, haciendo variar la duración de ambos a lo largo del año. Haces surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. y provees a quien quieres sin límite alguno. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير Los creyentes no deben tomar por protectores y aliados ni conceder apoyo a quienes rechazan la verdad en lugar de a los creyentes. Y quien lo haga no recibirá en modo alguno la ayuda de Allah, a menos que sea para preservar la vida. Y Alá les advierte acerca de él y de su castigo. Y a él es el retorno el día de la resurrección. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير Dile a los creyentes, oh Muhammad, Allah conoce tanto lo que ocultan en sus corazones como lo que manifiestan. Conoce cuánto hay en los cielos y en la tierra, y él es todopoderoso. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه El día en que cada uno encuentre ante sí las buenas y malas acciones que llevó a cabo en la vida terrenal, deseará que haya una gran distancia entre él y todo lo malo que realizó. Y Alá les advierte acerca de él y de su castigo. Y Alá es compasivo con sus siervos. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Di a la gente, oh Muhammad, si de verdad aman a Allah, síganme y Allah los amará y perdonará sus pecados. y Allah es indulgente y misericordioso. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين Diles obedezcan a Allah y al mensajero y si dan la espalda a lo que les dices que sepan que Allah no ama a quienes rechazan la verdad. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Ciertamente, Allah escogió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a la de Imran entre todos los pueblos para que ellos surgiesen y se sucediesen los profetas descendientes los unos de los otros y Allah todo lo oye y todo lo sabe إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Y recuerda Oh Muhammad, cuando la mujer de Imran dijo: Señor, he hecho el voto de consagrar a tu servicio lo que llevo en mi vientre. Acéptalo, pues. Ciertamente, tú eres el oyente de todas las cosas, el omnisciente. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Y cuando hubo dado a luz dijo Señor he dado a luz a una niña y Alá bien sabía lo que había dado a luz y el varón que esperaba tener no es como la hembra que he tenido para consagrarla a tu servicio en el templo le he puesto por nombre María y busco refugio en ti para ella y para su descendencia del demonio el expulsado فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب y su señor la aceptó de buen grado e hizo que creciera bien y se la encomendó a Zacarías para que fuera su tutor Cada vez que Zacarías entraba en el oratorio donde ella se hallaba, encontraba alimentos junto a ella. Le decía: "María, ¿de dónde proviene esto?" Ella contestaba: "Proviene de Alá." En verdad, Alá provee de sustento a quien quiere sin límite alguno. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء Entonces Zacarías invocó a su Señor diciendo Señor concédeme de tu parte una descendencia virtuosa en verdad tú escuchas las súplicas فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين Y los ángeles lo llamaron cuando estaba rezando en el oratorio y le dijeron: Alá te anuncia la buena noticia de tu hijo, Juan, quien creerá en Jesús, creado a partir de la palabra de Alá, sé y será noble, sabio y casto, y un profeta recto y virtuoso. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء Zacarías dijo, Señor, ¿cómo podré tener un hijo cuando he alcanzado la vejez y mi mujer es estéril? dijo Alá a través del ángel así será pues Alá hace lo que quiere قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Zacarías dijo Señor dame una señal como prueba de ello Respondió Alá a través del ángel La señal será que no podrás hablar a la gente durante tres días salvo por señas y menciona mucho a Alá y glorifícalo rezándole al final y al comienzo del día. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين Y recuerda cuando los ángeles dijeron a María María Alá te ha escogido te ha purificado y te ha elegido a ti entre las mujeres de todos los pueblos يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين María sométete a la voluntad de tu Señor póstrate e inclínate con los que se inclinan en adoración a Alá ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون Estas son historias que desconocías, oh Muhammad, y que te revelamos. Y no estabas presente cuando echaban a suertes quién tutelaría a María, ni eras testigo de cuando discutían al respecto. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ۖ ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين Y recuerda cuando los ángeles dijeron María Allah te anuncia la buena nueva de un hijo creado a partir de una palabra suya sé de nombre el Mesías, Jesús, hijo de María, será ensalzado con honor en esta vida y en la otra, y estará entre los próximos a Alá. Y hablará a los hombres en la cuna y en la madurez, y será de los rectos y virtuosos. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون Ella dijo Señor ¿Cómo podré tener un hijo siendo que ningún hombre me ha tocado? Contestó Alá a través del ángel Así será pues Alá crea lo que quiere cuando decreta algo, le basta con decir sé y es. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل Y le enseñará la escritura, la sabiduría, la Torá y el evangelio. ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين y será un mensajero para los hijos de Israel y les dirá He venido a ustedes con una prueba de su Señor sobre mi veracidad. Moldearé para ustedes a partir del barro una figura semejante a un pájaro. Soplaré en ella y se convertirá en un pájaro de verdad con el permiso de Alá. Curaré al ciego de nacimiento y al leproso y resucitaré a los muertos con el permiso de Alá y les informaré acerca de lo que comen y almacenan en sus hogares ciertamente en ello tienen una prueba de mi veracidad si en verdad son creyentes ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون Y vengo para confirmar las enseñanzas originales de la Torah y para hacer lícitas algunas de las cosas que se les habían prohibido. Y he venido a ustedes con una prueba de su Señor. Teman pues a Alá y obedézcanme. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Alá es mi Señor y su Señor. Así que adórenlo. Este es el camino recto.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 قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون Y recuerda cuando Alá dijo: Jesús, te tomaré mientras duermes y haré que asciendas hacia mí en cuerpo y alma y te salvaré de quienes no creen en ti y haré que tus seguidores que se mantengan firmes en la adoración exclusiva a Allah, sin desviarse estén por encima de quienes rechazan la verdad hasta el día de la resurrección después regresarán a mí y los juzgaré sobre aquello en lo que discrepaban فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين A quienes rechazan la verdad los castigaré con severidad en esta vida y en la otra y no tendrán quienes los auxilien واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين Y quienes crean y actúen con rectitud recibirán su recompensa. Y Allah no ama a los injustos, idólatras y transgresores. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم Esto que te contamos, oh Muhammad, son claras evidencias de la veracidad de tu mensaje y de la veracidad de la sabia exhortación de Allah, el Corán. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Ciertamente, el ejemplo de Jesús es para Alá como el de Adán, a quien creó a partir del polvo y le dijo: Sé y fue. الحق من ربك فلا تكن من الممترين Esta es la verdad procedente de tu Señor. No seas, pues, de los que dudan sobre ella. فمن حاجك فيه من بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ۖ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Y si quienes rechazan la verdad te discuten sobre Jesús, tras el conocimiento que has recibido, diles: Vengan, llamemos a nuestros hijos y a los suyos, a nuestras mujeres y a las suyas, y estemos presentes todos nosotros. Después, recemos con sinceridad invocando a Alá para que expulse de su misericordia a quienes mientan. En... ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم Esto es, ciertamente, un relato verídico. Y no hay otra divinidad que merezca ser adorada excepto Allah.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 No adoraremos sino a Alá, ni lo equipararemos con nadie en su adoración, ni obedeceremos a otros por encima de Allah, contradiciendo sus mandatos. Y si dan la espalda a esta invitación, díganles: sean testigos de que nosotros nos sometemos sinceramente a la voluntad de Allah. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون Diles Ustedes que recibieron las escrituras ¿Por qué nos discuten sobre Abraham si la Torá y el evangelio no fueron revelados hasta después de él es que no razonan ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون Ustedes son quienes discutieron con anterioridad con Muhammad sobre lo que conocían con respecto a su propia religión. ¿Por qué discuten ahora acerca de lo que no saben sobre el tema de Abraham? Allah sabe la verdad sobre lo que disputan, mientras que ustedes no saben. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Abraham no era ni judío ni cristiano, sino que adoraba exclusivamente a Allah con sinceridad y no era un idólatra. Inna awlan an-nas bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin En verdad quienes tienen más derecho a considerar a Abraham de los suyos son quienes creyeron en él y lo siguieron adorando solamente a Alá con sinceridad así como este profeta Muhammad y quienes creen en él y Alá es el protector de los creyentes ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون Un grupo de entre los judíos y los cristianos quisiera extraviarlos de la verdad pero solo se extravían ellos mismos sin darse cuenta يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون Ustedes que recibieron las escrituras ¿Por qué desmienten la revelación de Allah y lo que reveló en sus libros acerca del profeta Muhammad cuando saben que es la verdad? يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون Ustedes que recibieron las escrituras ¿por qué mezclan la verdad con la falsedad y ocultan la verdad a sabiendas? وقالت طائفة مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون un grupo de entre los judíos dicen entre ellos crean por la mañana en lo que ha sido revelado a los creyentes que siguen a Muhammad y rechácenlo al final del día para que ellos regresen a su antigua religión tras confundirlos con su acción إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ۗ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Y crean solo en quienes siguen la religión de ustedes. Diles, oh Muhammad, la guía verdadera es la de Allah. Y dicen, no revelen el conocimiento que han recibido para que nadie sea bendecido como ustedes y para que no lo utilicen como argumento en su contra ante su Señor el día de la resurrección.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 no te la devuelven a no ser que la reclames con insistencia ello se debe a que dicen no nos pasará nada por lo que les hagamos a los iletrados de los árabes e inventan mentiras contra Allah a sabiendas بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين no es como ellos dicen, pues serán castigados por ello. Alá ama a quienes cumplen sus compromisos y lo temen. Alá ama a los piadosos. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم quienes vendan sus compromisos con Alá y sus juramentos por un vil beneficio no obtendrán su parte de recompensa en la otra vida ni les hablará Alá ni los mirará el día de la resurrección con misericordia no los purificará de sus pecados y tendrán un doloroso castigo وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Y entre los judíos Hay grupos que tergiversan la palabra de Allah cuando recitan las escrituras, la Torá, para que piensen que lo que dicen es parte de la revelación, cuando no lo es. Y dicen que procede de Allah, cuando no procede de Allah, y atribuyen mentiras a Allah a sabiendas. يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا رب ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون No es posible que un hombre al que Allah le haya concedido una escritura sagrada y sabiduría, entendimiento sobre la religión y sus preceptos, y lo haya hecho profeta, diga a su gente: adórenme a mí en vez de a Alá. Más bien les diría: sean divulgadores sabios y rectos de la religión de Alá, puesto que enseñan su revelación y la estudian. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Y no les ordenaría tomar a los ángeles y a los profetas como divinidades. ¿Cómo podría ordenarles la incredulidad después de su sometimiento y sumisión a Allah? واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين Y recuerda a tu pueblo cuando Allah estableció un pacto con los profetas y les dijo Les concedo escrituras y sabiduría entendimiento de la religión y de sus preceptos mas si les llega un profeta Muhammad confirmando lo que tienen creerán en él y lo apoyarán. ¿Están de acuerdo y aceptan el pacto? Respondieron: Estamos de acuerdo. Dijo Alá: Sean testigos de ello, y yo también soy testigo junto con ustedes. Y quienes aleguen seguir a sus profetas, como los judíos y los cristianos, y le den la espalda a Muhammad, después del pacto que establecieron los profetas con Allah acerca de creer y apoyar a su mensajero, esos serán los rebeldes.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 así como en lo que reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus de Israel. Creemos en lo que Moisés, Jesús y todos los profetas recibieron de su Señor. No hacemos ninguna diferencia entre ellos. Los aceptamos a todos por igual y nos sometemos completamente a él. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين Y quien siga una religión distinta al Islam no le será aceptada y en la otra vida estará entre los perdedores. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ¿Cómo puede Allah guiar a un pueblo que ha rechazado la verdad después de haber creído en ella y que había dado fe sobre la veracidad del mensajero Muhammad tras haber recibido pruebas evidentes? Y Allah no guía a los injustos que rechazan la verdad. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Esos, como castigo, serán expulsados de la misericordia de Allah, y los ángeles y todos los hombres suplicarán para que así sea.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 احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين Ciertamente no se aceptará el arrepentimiento de quienes rechacen la verdad y nieguen que Muhammad sea un profeta y mueran en dicho estado de incredulidad. aunque ofrecieron todo el oro que hubiese en la tierra para librarse del castigo esos recibirán un castigo doloroso y no tendrán quienes los auxilien لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم No alcanzarán la recompensa de la piedad, el paraíso, hasta que den en caridad parte de los bienes que aman. Y todo lo que den es del conocimiento de Allah. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين Todos los alimentos eran lícitos para los hijos de Israel, excepto lo que el propio Israel, Jacob, prohibió para sí antes de que la Torá fuera revelada. Diles, oh Muhammad, traigan la Torá y léanla si son veraces, cuando dicen que fue Allah quien les prohibió tales alimentos. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون Y quien invente una mentira contra Allah después de esto será de los injustos. قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين Di, oh Muhammad, Allah ha dicho la verdad. Seguid pues la religión de Abraham, quien adoraba a Allah con pura sumisión y exclusividad, y no era un idólatra. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين En verdad, la primera casa de oración erigida para que los hombres adoraran a Allah es la Kaaba en la Meca, un lugar bendecido y guía para todos los pueblos.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 Y quien entre en la Meca estará a salvo, pues es un lugar sagrado. y es una obligación de los hombres para con Alá el peregrinaje a la Kaaba si disponen de la salud y de los medios necesarios y quien rechace la verdad y niegue la necesidad de realizar el peregrinaje y no lo realice a pesar de contar con los medios para hacerlo habrá caído en la incredulidad y Alá no tiene necesidad de ningún ser de su creación قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون Diles a los judíos y cristianos, oh Muhammad, ustedes que recibieron las escrituras, ¿por qué niegan las leyes de Allah y las pruebas sobre la veracidad de su religión cuando Allah es testigo de lo que hacen? قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون Diles Ustedes que recibieron las escrituras ¿por qué intentan apartar al creyente del camino de Allah haciendo que parezca tortuoso cuando ustedes mismos son testigos de que es el camino verdadero? Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين Oh creyentes, si obedeces a un grupo de quienes recibieron las escrituras, harán que vuelvan a la incredulidad después de haber aceptado la fe. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ¿Y cómo pueden negar la verdad cuando se les recitan las aleyas de Alá y tienen entre ustedes a su profeta? Y quien se aferre fuertemente a Alá habrá sido guiado hacia el camino recto.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 Y recuerden la gracia de Alá sobre ustedes al hermanarlos en la religión, uniendo sus corazones. Cuando antes del Islam eran enemigos los unos de los otros y estaban al borde del abismo del fuego y los salvó de él guiándolos hacia la fe así es como Alá les aclara su revelación para que puedan guiarse واولئك هم المفلحون Y que de entre ustedes surja un grupo de hombres que inviten a la rectitud, que ordenen el bien que manda el Islam y prohíban el mal que éste condena. Esos serán los triunfadores. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم Y no sean como quienes se dividieron y discreparon entre sí los judíos y los cristianos, tras haber recibido pruebas evidentes. Esos tendrán un terrible castigo. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون El día de la resurrección día en el que algunos rostros aparecerán iluminados y otros ensombrecidos. A aquellos de rostros ensombrecidos se les dirá: ¿Negaron la fe después de haber creído? Sufran el castigo por haberla negado. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون Y aquellos de rostros iluminados entrarán en la misericordia de Allah, el paraíso, y allí vivirán eternamente. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين Estas son aleyas de Allah que te revelamos con la verdad, oh Muhammad. Y Allah no quiere la injusticia para su creación. ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور Y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y todos los asuntos retornan a él para que decida sobre ellos. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون Ustedes que creen y siguen a Muhammad son la mejor comunidad que haya surgido nunca en beneficio de los hombres. Ordenan el bien, prohíben el mal y creen en Allah. Y si los judíos y cristianos creyeran, sería mejor para ellos. Algunos creen en Allah y en lo que ha revelado a Muhammad, pero la mayoría de ellos son rebeldes. لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون Esos rebeldes no podrán perjudicarlos en nada salvo causarles algunas molestias principalmente de palabra y si lucharan contra ustedes se retirarían derrotados y no serían socorridos ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون La humillación se abatiría sobre ellos allí donde se encuentren a menos que reciban un pacto de protección de Alá o de los hombres, pues han incurrido en la ira de Alá, y se abatirá sobre ellos la miseria. Será así porque negaron las revelaciones y pruebas de Alá, y asesinaron injustamente a los profetas, porque desobedecieron y traspasaron los límites. من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون No todos son iguales. Entre los judíos y cristianos hay un grupo de hombres rectos que recitan las aleyas de Allah durante la noche y se postran a él en sus rezos. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Creen en Allah y en el día de la resurrección ordenan el bien y prohíben el mal y se apresuran a realizar buenas acciones esos son de los rectos y virtuosos Y todo bien que hagan será recompensado y Alá conoce bien a los piadosos ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون A quienes rechazan la verdad de nada les servirá sus bienes ni sus hijos frente a Alá esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون La caridad que dan en esta vida quienes rechazan la verdad se asemeja a un campo de cultivo de unas gentes incrédulas y pecadoras que es arrasado completamente por un viento helado. Y Alá no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos debido a su incredulidad y a sus pecados. ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون Oh creyentes, no tomen por consejeros y hombres de confianza a quienes no sean musulmanes de lo contrario no cederán en su empeño de corromperlos y desearán perjudicarlos severamente el odio que sienten hacia ustedes se refleja en lo que dicen, mas lo que esconden en sus corazones es todavía peor. Les hemos mostrado las pruebas de su enemistad. No los tomen, pues, por aliados si es que razonan. يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور Ustedes los aprecian pero ellos no los aprecian. Y ustedes creen en todas las revelaciones de Allah, pero ellos no creen en la de ustedes. Si se encuentran con ustedes dicen: "Creemos." Pero si se quedan a solas entre ellos, se muerden los dedos de rabia. Diles: "Oh Muhammad, muéranse de rabia. En verdad, Allah conoce lo que encierran sus corazones." ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط Si les sucede algo bueno, se afligen, pero si les sucede algo malo, se alegran. Mas si son pacientes y temen a Alá, lo que tramen contra ustedes no los perjudicará en lo más mínimo. Realmente, el conocimiento de Alá abarca todo lo que hacen. Y recuerda, oh Muhammad, cuando saliste de tu hogar por la madrugada para asignar a los creyentes sus puestos en la batalla de Uhud. Y Alá todo lo oye y todo lo sabe. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون Recuerda cuando dos grupos de entre ustedes estuvieron a punto de flaquear, a pesar de que Alá era el protector de ambos. y en Alá depositan su confianza los creyentes. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون Y ciertamente Allah los ayudó en la batalla de Badr y les concedió la victoria cuando estaban en inferioridad de condiciones. Teman pues a Alá, obedeciéndolo en lo que les ordena, para que sean agradecidos.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 وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم Y Allah hizo que ese refuerzo fuese una buena noticia para animarlos y tranquilizar sus corazones. Y la victoria proviene solo de Allah, el poderoso, el sabio. ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين Y la victoria de Allah en Badr fue para acabar con un grupo de quienes rechazaban la verdad o para humillarlos con la derrota y hacer que se retirasen frustrados. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون No te concierne a ti, oh Muhammad, lo que les suceda, tanto si Allah los perdona como si los castiga, pues son injustos por negar la verdad. ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا الله pertenece cuanto existe en los cielos y en la tierra. perdona a quien quiere y castiga a quien quiere y Alá es indulgente y misericordioso يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون Oh creyentes, no se beneficien de la usura doblando y multiplicando los intereses. Y teman a Alá para que puedan prosperar y triunfar. Y teman un fuego que ha sido preparado para quienes rechazan la verdad. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون y obedezcan a Alá y al mensajero para que él se apiade de ustedes وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Y apresúrense hacia el perdón de su Señor y hacia un paraíso tan inmenso como los cielos y la tierra que ha sido preparado para los piadosos.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 والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Esos que, si cometen una inmoralidad y se perjudican a sí mismos cometiendo acciones reprobables recuerdan a Alá y le piden perdón por sus pecados y quién sino Alá perdona los pecados y no reinciden en sus malas acciones a sabiendas أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين recibirán como recompensa el perdón de su Señor y jardines por los cuales corren ríos donde vivirán eternamente y qué excelente recompensa para quienes actúan bien قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين Y ciertamente otras naciones que pasaron antes de ustedes sufrieron también pérdidas y pruebas como las que han pasado en Uhud. Mas la derrota final será para quienes rechacen la verdad. recorran la tierra y observen cuál fue el final de quienes no creyeron en Alá ni en sus mensajeros. Este Corán es una aclaración de la verdad para los hombres, una guía y una exhortación para los piadosos. Así pues, no se desalienten ni se entristezcan por lo sucedido en la batalla de Uhud, pues serán ustedes finalmente los triunfadores, si en verdad son creyentes. يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۖ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Si ustedes han sufrido un duro golpe en Uhud también lo sufrieron ellos al perder en Badr. Y así alternamos el triunfo y la derrota entre los hombres, para que Alá ponga a prueba a los creyentes y tome a mártires de entre ustedes. Y Alá no ama a los injustos que rechazan la verdad. Y ello es así para que Alá ponga a prueba a los creyentes purificándolos de sus pecados y acabe con quienes niegan la verdad. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ¿O acaso pensaron que entrarían al paraíso sin que Alá evidenciara quiénes combaten por su causa y quiénes son los pacientes en la adversidad? ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون Y realmente desearon morir en combate para ser mártires antes de encontrarse con la muerte en la batalla. Ahora la han visto como deseaban y pedían delante de ustedes. Luchen pues y sean pacientes. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Muhammad no es más que un mensajero y hubo otros antes de él. ¿Acaso si muriera o lo mataran, darían la espalda a la verdad, volviendo a la incredulidad? Y quien eso hiciera, no perjudicaría en nada a Allah. Y Allah recompensará a los agradecidos que se mantienen firmes en su fe. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها Y nadie puede morir a no ser que sea con el consentimiento de Allah y en el momento que él ha decretado. Quien quiera una recompensa en esta vida la obtendrá. Y quien quiera una recompensa en la otra vida la obtendrá. Y recompensaremos a los agradecidos. نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ¿Y cuántos profetas lucharon en compañía de sus seguidores?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 Haz que nos mantengamos firmes y concédenos la victoria sobre quienes rechazan la verdad. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين Entonces Allah les concedió la recompensa de esta vida y la excelente recompensa de la otra. Y Allah ama a quienes hacen el bien. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين Oh creyentes si obedecen a quienes rechazan la verdad ellos harán que ustedes regresen a la incredulidad y que se conviertan en perdedores. Y Allah es su protector y el mejor de los auxiliadores. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين infundiremos temor en los corazones de quienes rechazan la verdad por adorar a otros además de Alá sin haber recibido ninguna autorización para hacerlo habitarán en el fuego y qué pésima morada la de los injustos ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين Y Allah ha cumplido la promesa que les hizo al comienzo de la batalla de Uhud, cuando con su consentimiento mataban y vencían a sus enemigos hasta que flaquearon y comenzaron a discutir la orden bajo ningún concepto su posición en la batalla y desobedecieron cuando Alá les mostró el botín y la victoria que deseaban. Algunos de entre ustedes deseaban los bienes de la vida terrenal y otros desean la recompensa de la eterna. Entonces él hizo que los vencieran y huyeran de ellos para ponerlos a prueba. Pero Ciertamente, los ha perdonado al saber de su arrepentimiento por haber desobedecido. Y el favor de Alá con los creyentes es inmenso. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغمّ فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Y recuerden cuando huían sin reparar en nadie, y el mensajero los llamaba por detrás para que regresaran al combate. Entonces Alá los sumió en un gran pesar, el de la derrota, seguido de otro pesar, el rumor de la muerte del profeta, para que no se afligieran por el botín y la victoria que habían perdido y por las bajas que habían padecido.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 de ellos mismos y pensaban erróneamente sobre Alá con pensamientos propios de la época de la ignorancia previa al Islam. Decían arrepentidos de haber salido a combatir. Si hubiese sido por nosotros, no habríamos salido a combatir. Diles, Oh Muhammad, a Alá pertenece la decisión sobre todos los asuntos. Él es quien decretó su salida para luchar y lo que sucedió en la batalla. Ocultaban en su interior lo que no se atrevían a revelarte. Decían: Si hubiésemos podido decidir sobre el asunto de luchar, nadie habría muerto aquí. Diles: Oh Muhammad, si hubiesen permanecido en sus hogares aquellos a quienes la muerte les había sido decretada habrían salido para morir allí donde ésta los esperaba y todo ello sucedió para ponerlos a prueba y distinguir al creyente del hipócrita y para purificar sus corazones y Alá conoce bien lo que albergan en su interior ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم Aquellos que de ustedes huyeron de la batalla el día en que se enfrentaron los dos ejércitos, el de los creyentes y el de los idólatras en Uhud.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 Si se hubiesen quedado con nosotros, no habrían muerto ni los habrían matado. Alá hará que esas palabras sean un motivo de aflicción en sus corazones y Alá da la vida y la muerte y ve todo lo que hacen. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون Y si los matan o mueren luchando por la causa de Allah, él perdonará sus pecados y les concederá su misericordia. y eso es mucho mejor que todos los bienes que puedan acumular quienes aman la vida terrenal.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 Si hubieras sido severo y duro de corazón con ellos, se habrían alejado de ti, oh Muhammad. Discúlpalos y pide perdón a Allah por ellos y consulta su opinión en los temas que lo requieran antes de tomar una decisión. Y cuando hayas tomado una decisión, encomiéndate a Alá. Ciertamente, Alá ama a quienes confían en él. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Si Allah los auxilia, nadie podrá venceros.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 Y quien lo haga deberá comparecer el día de la resurrección con lo que tomó. Después todos recibirán la retribución que sus acciones hayan merecido. Y nadie será tratado con injusticia. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ¿Acaso puede compararse quien busca la complacencia de Allah con quien incurre en su ira? Este habitará en el infierno. Y qué pésimo destino. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون Ocuparán diferentes niveles ante Allah tanto en el paraíso como en el infierno. Y Allah ve todo lo que hacen. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين Ciertamente, Allah ha concedido un gran favor a los creyentes enviándoles un mensajero de entre ellos que les recita sus aleyas. Los purifica ordenándoles buenas acciones y y prohibiéndoles lo que los perjudica y les enseña el libro el Corán y la sabiduría entendimiento de la religión cuando antes estaban en un claro extravío اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير ¿Por qué cuando sufren una adversidad, la derrota en Uhud, a pesar de que ustedes habían infligido antes al enemigo el doble de daños en Badr, entre muertos y prisioneros, se preguntan por su causa? Diles, oh Muhammad, ustedes son la causa por haber desobedecido las órdenes del profeta de no abandonar sus puestos. Ciertamente, Allah es todopoderoso. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين Y la desgracia que les sobrevino el día en que se enfrentaron los dos ejércitos en Uhud fue con el permiso de Alá para que se evidenciara quiénes eran los verdaderos creyentes tras ponerlos a prueba.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 Si hubiésemos sabido que de verdad iba a haber una batalla, los habríamos seguido. Ese día, los hipócritas estuvieron más cerca de la incredulidad que de la fe. Decían lo que no sentían. Y Allah sabe bien lo que ocultan sus corazones. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين Esos son quienes decían sobre quienes habían muerto de entre los suyos por haber salido a combatir mientras que ellos se habían quedado en sus hogares. Si nos hubieran obedecido a nosotros, no los habrían matado. Diles, oh Muhammad, impidan que les llegue la muerte, si es que dicen la verdad. بل احياء عند ربهم يرزقون Y no crean que quienes fueron matados luchando por la causa de Allah están muertos, pues están vivos y reciben provisión de su Señor en el paraíso. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ۖ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون Se deleitan en el favor que Allah les ha otorgado y se alegran por quienes han dejado atrás y no han muerto todavía porque no tendrán nada que temer ni se sentirán afligidos. Se alegran por las gracias y favores que Alá les ha concedido y porque Alá no deja a los creyentes sin recompensa. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم Esos que respondieron a la llamada de Allah y de su mensajero para luchar nuevamente contra los idólatras tras haber sido heridos en Uhud. Quienes obraron rectamente y temieron a Alá recibirán una gran recompensa. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Esos a quienes algunos dijeron para asustarlos después de regresar de Uhud Los idólatras de la Meca se han reunido contra ustedes témanles mas ello no hizo sino aumentar su fe y dijeron Alá nos basta contra ellos y qué excelente protector من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم y regresaron a sus hogares con la gracia y el favor de Alá sin haber sufrido daño alguno tras haber buscado la complacencia de Alá y Alá es dueño del favor inmenso انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه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 Ellos no podrán perjudicar a Allah en nada. Él quiere dejarlos sin su parte de recompensa en la otra vida y obtendrán un terrible castigo. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم Ciertamente, quienes cambien la fe por la incredulidad no perjudicarán a Allah en nada y tendrán un castigo doloroso. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين que no piensen quienes rechazan la verdad que es bueno para ellos que les aplacemos el castigo. Se lo aplazamos para que pequen más y tendrán un castigo humillante.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 mensajeros y si creen con sinceridad y temen a Alá obtendrán una gran recompensa ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير Y que no piensen quienes guardan con avaricia los favores que Allah les ha concedido y no dan el asaque. que eso es lo mejor para ellos pues la avaricia los perjudicará lo que codiciaron aparecerá atado a sus cuellos como castigo el día de la resurrección y a Alá pertenece la herencia de los cielos y de la tierra y Alá está bien informado de lo que hacen لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق Ciertamente Alá ha oído las palabras de los judíos que decían: Alá es pobre, mientras que nosotros somos ricos. Registraremos sus palabras, así como los asesinatos que cometieron injustamente contra los profetas, y les diremos: Sufran el castigo del fuego. ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد Esto es por lo que ustedes mismos cometieron. Y Allah no es injusto con sus siervos.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 con escrituras esclarecedoras. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Todas las criaturas perecerán y recibirán su plena recompensa el día de la resurrección.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 تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون Y recuerden cuando Alá concertó un pacto con quienes habían recibido las escrituras, la Torá, y les dijo: Mostrarán y aclararán su contenido a la gente y no lo ocultarán mas se desentendieron del pacto y modificaron las escrituras ocultando la verdad a cambio de un vil beneficio qué mal negocio hicieron لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم No pienses que quienes se regocijan de las malas acciones que han realizado y gustan de ser elogiados por lo que no han hecho se librarán del tormento pues tendrán un castigo doloroso. Y a Alá pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Y Allah es todopoderoso. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب Ciertamente en la creación de los cielos y de la tierra y en la alternancia de la noche y el día hay pruebas del poder de Allah para los hombres de buen juicio الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Esos que recuerdan y mencionan a Allah al rezar de pie, sentados y recostados, y meditan sobre la creación de los cielos y la tierra y dicen: Señor nuestro, no has creado todo esto en vano. Gloria a ti. Protégenos del castigo del fuego, dándonos éxito en el cumplimiento de tus mandatos. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار Señor nuestro, a aquel a quien introduzcas en el fuego lo habrás denigrado y los injustos que rechazan la verdad no tendrán quien los auxilie ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار Señor nuestro hemos escuchado la llamada de quien invita a la fe Muhammad diciendo Crean en su Señor y hemos creído Señor perdona pues nuestros pecados borra nuestras malas acciones y haz que al morir estemos con los piadosos y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 mujer, ya que provienen los unos de los otros y son hermanos en la religión e iguales ante Alá en lo referente a recibir su recompensa. Así pues, a quienes emigren, sean expulsados de sus hogares, sufran por mi causa, luchen y mueran por ella, les perdonaré sus pecados y haré que entren en el paraíso por donde corren ríos. Esa es la recompensa de Allah, y Allah posee la mejor recompensa. Que no te engañe la libre circulación por la tierra para comerciar y obtener riquezas de quienes rechazan la verdad. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد Disfrutarán por un breve tiempo de los bienes mundanales, pero después habitarán en el infierno. Y qué pésimo lugar para permanecer en él. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار Sin embargo, quienes temen a su Señor tendrán jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente. Ese es el hospedaje que Alá concede y Alá posee lo mejor para los piadosos y virtuosos. وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب Y entre quienes recibieron las escrituras Hay quienes realmente creen en Alá, en lo que les ha revelado el Corán y en lo que les reveló a ellos la Torá y el evangelio. Se someten a Alá con humildad y no modifican las revelaciones de Alá para obtener un vil beneficio. Esos recibirán su recompensa junto a su Señor. Y Alá es rápido en la retribución de su recompensa. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Oh creyentes, sean pacientes ante las desgracias y perseverantes en su obediencia a Alá. Sean más pacientes que sus enemigos y estén siempre vigilantes para defender su territorio contra quienes los ataquen y teman a Alá para que puedan triunfar